gedən gedən qardaşlara ümumən gedən gedən qardaşlara demək olar ki, hamısı təklifi xavaricdir. Yox. Ora Kimsə deyirsə xata eləyir amma. <clears throat> Hələ ümumi demək lazımdır. Ki ora gedənlər təkfirçilər, xavariclərdir. Yox, yox, ümumi demək lazımdır qardaşlar. Gedənlər var təkfirçilər. Var. Var. Amma hamıya şamil olunmur. Hamına şamil deyil, yox. Eləsi var, sadəcə gedib öz Çünki deyirlər ki, şeyx deyir ki, ora gedənlər hamısı havariclərdir, təkbirçilərdir. Yalan danışırlar. Hə, yəni istəyirəm ki, yalanlar çox danışırlar. Aydın arkadaşlar? Hmm. Nə aydın məsələdir. Hə, yalan çox danışırlar. Onu dəqiqləşdirin də. Əlhamdülillah, ona görə soruşuram ki, yana. Yəni Dəqiqləşdirəm. Mən bir şey olanı mən aydınlıq gətirirəm. Yox, demirsiniz axı şeyxə, bu uçqub, kim inciyib, kim belə-belə. Yox, yox, şəhid deyib ki, Allah köməkləri olsun. Burada bir şey yoxdur, qardaş. Onlar, onlar bizim qardaşlərimizdir. Maşallah. Onlar müsəlmandır, biz onları təkfir eləmirik. Sadəcə biz onların əmrini səhv sayırıq. Belə deyil. Hə, biz onların, mən mövqeyim budur. Biz onların əməni səhvdir. Çünki cihad ibadətdir. Heç kəs, İslam deyən cihadı heç kəs inkar eləmir. Sadəcə biz deyirik, cihad ibadətdir, ibadətin bir növüdür, İslamın zirvəsidir, zirvəsində yeri var cihadın. Sadəcə, sadəcə cihadın aid olanda cihadın növləri var. Cihadın növləri var. Şərtləri var. Əgər təyəmmümün şərtləri varsa, təyəmmüm. Cihadın şərtləri yoxdur. Cihad təyəmmümdən, namazdan və s. və s. zəkatdan və o döyüş vaxtı daha mühüm olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlib biri deyəndə ki, ya Rasulullah, ən xeyirli əməl hansıdır, dedi Allah yolunda cihad eləmək. Çünki o vaxt cihad gedirdi ona görə. Lakin başqa vaxtı gəlib biri soruşadı ki, ya Rasulullah, ən xeyirli əməl hansıdır, dedi namaz qılmaq vaxtında. Sonra başqa vaxtı gəlib biri soruşdu ki, ya Rasulullah, ən xeyirli əməl dedi Allah'a iman gətirmək. O müstəşriqlər, müstəşriqlər də, o İslam düşmənləri belə şeylərdən tənə eləyirlər. Deyirlər, ah, bu nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gah belə deyil, gah belə. Amma gah belə, gah belə deyil. Sadəcə hər vaxtda nə mühümdür, onu gətirilir. Vaxta uyğun <clears throat> Hər vaxtda birdən bu vaxtı, bax bu mühümdür, bunu gətirir öncə. Bu vaxt bunu mühümdür, bunu gətirir öncə. Bu ziddiyyət deyil, qardaşlar. Ona görə ona görə cihadın cihad ibadətdir, ibadətin şərtləri var. Biz bilirik cihad necə olur. Birinci də özünüz də bilirsiniz ki, bu söhbət necə qalxdı. Bu söhbət qalxdı bir dənə şəhərdə dərsdə. Elə bildilər ki, Avropa gələcək, necə Libyanı vuracaq. Bunlar da gəlib kömək eləyəcəklər. Avropada gəlmədi. Aydın da onlar da gəlmədi. Orada söhbət qızışdı. Özünüz bir saat çox gərginlik var. Nəinki hətta müxalifətin arasında dəstələrdir. Artıq cihad söhbəti pərdə altına salır. Pərdə altına salır. Çünki cihadın həmçinin başlamaqda da mütləq qüvvəyə baxmaq lazımdır. Bunun xeyrinə, zərərinə. E, hətta hakimlər yoxdur. Hətta hakim yoxdur. Əsədi də bilsələr, kim olacaq hakim? Yoxdur. Bir var Avropa seçən, Amerika seçən, bir var dəstələr özləri seçiblər. İndi Əsəddən sonra da, hələ, indi hələ Əsəd gedməyib, hələ bir-birini qırırlar. O ki, qaldı Əsəddən sonra görünməli olacaq. Yəni, Afqanistan Suriyanın yanında toya getməli olacaq, yadaşlar. Yəni, Suriya doğrudan fərqləndi. Həm İraqdan, həm Afqanistandan, həm e, Libiyadan. Fərqləndi çox. Yadaşlar, ora gedmək düzgün deyil. Bunu mənə kimsə xoşu gəlsin və ya kimdənsə qorxuram və ya şey, ona görə demirəm. Sizə xoşu gəlməsin məndən. Mən sadəcə şəriətlə görə deyirəm. Ora getmək düzgün deyil. Ora əhalisi özləri də deyir. Deyir, bizə heç nə lazım yox. Bizə üç şey lazımdır. Silah, dərman, dua. Müxalifət belə deyil. Amma sən ora gedirsən, birinci orada onlara narahatçılıq edirsən. Çox qardaşların gedənlərin heç əskərdə olmayıb ola bilsin bəziləri. Ona görə heç silah tutun bəlində. Ona görə gedib onu öyrətmək lazımdır və s. Döyüş ayrıca elmdir, qardaşlar. Ona görə çıxır, hamısı vururlar. Aydındır. Həm də səhv nə fikirdir gedənlərdə. Səhv fikirdir, gedir ki, ölməyə. O səhv fikirdir. Ölə bilərsən, hə? Olsun niyyətində şəhid. Amma ölməyə yox, qələbə çalmağa gelmək lazımdır. Yaş, gedir hamımız öləyik. Hə, da öldürün biz, hə, öldür, hə, şəhid. Bəs sonra O səhvdir. Səhv fikirdə ol. Ona görə qardaşlar, şəriətdə elə şey yoxdur. Şəriətdə sadəcə cihad da ayrıca elmdir. Cihadın ədəbi var, elmi var. Qardaşların çoxsu heç bilmirlər. Sadəcə görür televizorda o uşaqları, o görür o qadınları öldürməkləri və s. görür orada və çağırışlar da var. Deyirlər, internetdə oturublar, Facebookda görsən çağırırlar. Ona görə gedir. Gedir, amma getmək əslində belə baxanda... O, o bağlıdır imana, Və elmsizliyə. Hə, elmsizlik və iman. Hə, iman var, amma elm yox. Hə, elmsizlik də özü orada gedəndə özü orada dəhşətləri görür. Hətta müxalifətin öz arasında dəstələrdir. Məsələn, biri gəlir deyir ki, mən əmirəm, mənə beyət eləməlisiniz. Eləmədən səni öldürəcəklər. Hmm. Orada özü abahava çox gərgindir ya. Yəni, orada oturanda, məsələn, deyə bilməzsən buradan ki, dəvət yaxşı olub, nəsə. O saat öldürəcəklər. Hə? Yəni, abahava çox gərgindir orada. Yəni, olanlar da hətta deyir ki, bax, abu-hava bax, belə deyil. Yəni, Allah bilir necə olacaq, Allah bilir. Allah bilir. Allah yardım etsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Amma necə olacaq, e, bu belə edilmir. Və salam. Yenə deyirəm, bu cihadı inkar eləmək də öyle, qardaşlar. Yenə deyirəm, mən bu qorxu, yaltaqlanma, kiməsə xoşuna gəlsin. Zaten şəriət belə deyir, şəriəti mövqeyi ilə danışır, qutardı.